pišite novu tačku. Jeste snimi ovo sam govorio sada. Nova tačka, braćo. Smatramo da je džemat u zagradi zajednica ispravnost i istina. A dijeljenje i sektašenje zabluda i kazna. Hajde, hajde, hajde. Хайдиш. Ой, звуки. А сними его, а 103. i 105. ajet. to treći do 105. ajet. I ovoga se Amerika buji. Svako je nezgodno glavu staviti u ovaj žrvanj, a? Vidite, braćo. Bilježi je Budavud sa sahih senedom da je poslanik alaihi salatu wasalam rekao Ehlu Kitabije su se podijelile u 72 grupe a moj umet će se podijeliti u 73 sve će u vatru osim jedne to, su, to su oni koji budu na onome na čemu sam ja i moji ashabi. nova tačka. Allahova vjera i na nebu i na zemlji je jedna. I to je islam. Sura Ali Imran, 19. ajet. الدين عند الله الإسلام sigurno vjera kod Allaha je islam. Znači, koji slijede islam, neka budu sigurni da je to Allahova vjera. I da su na vjeri. Propisi ove vjere su srednji put. nema u njoj pretjerivanja niti propusta ne traži znači na primjer škrtost niti rasipništvo nego šta ne rasipaj ali dijeli ne budi škrt nemoj biti zatvorene ruke wala tabsudha kull albast niti je otvaraj do kraja jel niti rasipaj do kraja niti nam dozvoljava da se okanimo dunjaluka kao što rade isposnici, isposnici i kaluđeri kršćanski niti nam dozvoljava da zaglibimo u dunjalu kao što rade lihvari židovski ili zapadnjaci ili čateri. Tako u svakom, svakom pogledu. Sjetimo se samo onog hadisa kada su došla trojica, pitaju za poslanikov i badet, pa im je rekao, pa im je familija poslanika, da je bio tako i tako tako, kažu, to je poslanik. Njegovo mjesto kod Allaha je poznato, ali ko smo mi? Mi smo slabiji, mi moramo zaraditi nešto. Pa su odmah Vidite da nije bilo znači poslanika kako bi odmah zaglavili. Kaže jedan, ja ću postiti stalno, svaki dan ću postiti. Drugi kaže, ja ni jednu noć spavat neću, vada ću bdjeti posvu noć na namazu. Treći kaže, ja ću se odreći ženitbe i žena, to ću računati jel, kao svoju pobožnost. To je dopravo do poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i naljutio se i kazao ja sam od vas najbogobojazniji. Ja sam od vas najbogobojazniji. Pa postim i jedem. Znači da neke postim, a neke jedem. Spavam i baretim, ali spavam. I ženim žene. I na kraju je kazao jednu prijetnju ko od mog sunneta odstupa nije od mene. Ko od mog sunneta ostupa nije od mene. U tom smislu je islam srednji put. Znači njegovi propisi su srednji. Traži od tebe da pet puta dnevno klanjaš. Ostalo je tvoje. Ostalo je tvoje. Nije srednji put sada da ti kažeš pa meni jedan namaz izgleda srednji put. Ne. Nije srednji put ostaviti namaze, niti je srednji put biti posunovač u namazu. Znači nisu upravo oni koji ovaj hadis krivo shvataju kad eh, hadis da je, da je islam srednji put pa onda kažu pa pola njega uzeti tamo. Uzet ću recimo ne znam miris, neću uzeti bradu srednji put, pola pola. Ne, nego njegovi svi propisi su srednji put. Tako kod židova recimo u Akidi gledanje na, na Isa alaihi salatu wasalama. Kod židova je on kopila na uzubillah. Kod kršana Bog. Kod nas nije ni jedno ni drugo. Nije kopile, nego je časni poslanik. A nije Bog, nego je opet rob Allahov, stvorenje Allahov, poslanik Allahov. U tom smislu je znači islam srednji put, a rekli smo da je to Allahova vjera i na nebesima i na zemlji. Što znači da meleki na nebesima nisu ništa drugo nego pokorni Allahu, je li tako? Predani, klanjaju mu se, mole ga, boje ga se, nadaju se, vole ga. Pa to je islam i ovdje. Nije Allah i Zalašanu u melekima naredio kao nama da daju sadaku. Je li tako? Ali što se tiče pokornosti Allahu, a to je suština Islama, prisutna je i na nebesima. Gori se Allahu klanjaju i gori se Allahu pokorni. I zato kažemo da je Allahova vjera na nebesima i na zemlji Islam. Pa možemo reći da i u džennetu i u džehennemu je šta? Šta? Islam. Kako? Pa recimo šerijat kada primjenjujemo ga na zemlji, taj šerijat nekome da počasti, je tako? A nekoga strpa u zatvor, nekomu sjeće ruku tako isto taj šerijat je strpao šeitana njegove vojske u džahnem, je tako? I nas nije briga, kad se ustanovi šerijat, nije nas briga hoće li on čini zinaluk ili neće. Mi ćemo mu objasniti, postaviti aparat koji će sankcionisati zina, slobodno, stotinu i bismillah, sve stotinu kamenu. Bez problema. Nema nijednog, alhamdulillah, ima vlada ljudima, nema alhamdulillah. Mi jednaki. Mi spremni da primjerimo Allahov zakon. Pa ako po Allahovom zakonu nema izakog sankcije, nije niko je zaslužio, alhamdulillah. Ako treba čitavo jedno selo zapaliti, zbog čega? Zbog toga što je u njemu nemoral, što je u njemu muzika i što je u njemu alkohol, ili što se u njemu ratuje protiv Allaha i poslanika, pa treba pokrenuti vojsku, istirati sviju, kazniti za koga je kazna, a selo sve popaliti, kao što je Hazreti Omer kaže, vidim, vidim da mi se popale kuće svima, kome? Onima koji drže alkohol, šta ja znam, koji drže eh, kafane, drže javne kuće i tako dalje. To su kuće kojima se trag mora zamesti. Znači, šerijat sud je, ko će sad u tom šerijatu biti u tablici ili kome će biti glava skinuta, a ko će imati počasti, zavisi od njegovog postavljanja prema njemu. Tako kažemo, na nebesima i na zemlji. Ja Allahova vjera šta? Islam. I ova Allahova, Allahova volja, Allahovo htijenje, njegovi radet, da ljudima puste da vjeruju ili ne vjeruju, je opet šta? u domenu Allahovog vladanja. Allah je lešanu u tako vlada. Pa niko tebi ne kaže da ti ne vladaš u svojoj kući. Pa ćeš ti pustiti djete jednom, jel? Da ne isčupa knjigu. Ili ćeš ga pustiti jednom da vrije, da, da pa će dok ne hoće. Ili ćeš ga pustiti jednom i dva put, tri put da nekom slaži i da ukrade neku stvar, jel? Ali će zato šta? Možda da se ono, jel, rekne, e tako, mašala, neću, abo halalim i tako dalje. Pa ako neće, onda će pokušati zato sve. Ali niko ne može kazati da si ti gazda u, u kući. Zbog čega? Zbog toga što možda ne ide sve pod konac. Stvar će se namiriti. Tako da, kad kažemo da je Allahova Đalešanu uvjera i da je Allahova vlast na nebesima i na zemlji i stalno, u to nema nikakve sumnje. Pišite ovu dovu, inša Allah. Molimo Allaha Đalešanu. da nas učini od onih koji ispovjedaju akidu ahli sunnata wal džemata i da nas učini od onih koji postupaju po onom što su naučili pozivaju tome i bore se na tom putu a naša zadnja doba je neka je hvala Allahu gospodaru svjetova kršćemo sa dvije stvari. Jedna pitanje, ko su derviši, a ko su vehabije? Ko su derviši, ko su vehabije? Ili ko su sufije, ko su vehabije? Pišite <coughs> Sufije imale dobar početak. I bili su cijenjeni. Jer su pozivali u skromnost na ovom svijetu i rad i spremanje za dug, dugi svijet, ahiret. Mnogo su činili i badet. Zikr i dovu. učili Kur'an, postili, klanjali. I ti ibadeti su bili u skladu Kur'anom i sunnetom, to jeste ti svi te sve na file, bile su propisane. Izdikr propisani učenje Kur'ana i tako dalje. Samo, samo tad se nisu zvali Sufije, nisu se zvali Derviši. nego su bili mu'mini u zagradi abidi i zahidi znači činili su ibadat i zuhd koji je bio kod ashaba i tekako zastupljen zuhd je odricanje dunjaluka a ibadat znamo da je činjenje propisanih dijela kasnije kasnije se ta vrsta profesionalizirala i balete su izmišljali iz svojih glava one iz Kur'ana i sunneta proglasili početničkim, formalnim, slično. nisu bili oprezni prema šeitanu misleći da on zavodi samo strastima koje se svode na strast jezika, polnog organa, polnog nagona, stomaka, znači jedenja, pijenja, spavanja i tako. Oni su se toga tiče bili jako oprezni od šeitana. Ali im je zato šeitan pripremio drugu provaliju. Ajte sada, u strast vjeri. Strast srca, strast uma. Misliš da to ne ima? Da ima samo ova strast. Nećemo žene, nećemo puno spavati, nećemo puno jesti, nećemo puno pričati. Napišite, nisu bili oprezni od šetana, Misliš jel bili su oprezni samo od ovih strasti, ali ih je odveo strastima srca i misli. Brašo, dakle- kao što, <clears throat> da objasnim ovdje, kao što postoji granica ovoj strasti, tu i ne smiješ, tako ima granica i ovoj strasti. Ti voli Muhammeda koliko god hoćeš, ha? Nikad ne smije da dođe na granicu božanstva, tako ili nije? Voli jednog evliju koliko god hoćeš, svog šeha koliko god hoćeš. Nikad ne može doći na granicu da ti on propisuje šerijat. Da ti on halal čini haram, a haram čini halal. Voli ga slobodno. E tu je ta strast koja je u imanu, strast vjerovanja, strast srca, ljubav. Spomeneš mu Muhammeda, spomeneš mu Huseina, on svoje iskrenosti i svom želu suze pusti. Znači tu su otišli. Dalje pište. Ne samo. Ne samo. U ibaretu. Da su skrenuli u novotariju. Nego... u akidi također. Moram ovdje kazati da je akida sufija potpuno drugačija akidi ehli sunneta u al-đemata. Potpuno drugačija. Kod nekih ne uzubila. Kao što je Ibn Arabi. Smatraju ga šejhul akvar sufija. Kod njih je šejta najveći mu vehid. La ilaha šeitan najveći muvahid, onaj koji ima najveći tevhid. Jer kad je odbio da, da učini seđu Ademu, kod njih nije kao što je kod ehli sunnata vol džemata, a? prkosnik i nađija i tako dalje, nego kod njih je, kaže mu vehid koji zna tajnu, koji zna tajnu, odbio je da učini seđu ikom drugom mimo Allah. Ta seđda Ademu nije bila seđda obožavanja, nego sežda počasti, pozdrava. A sežda se odnosila Allahu Đalešanu, pokoravanje je znači, značilo ovdje pokoravanje Allahu Tabaraka wa ta'ala. U svojim obredima i vjerovanjima u svojim obredima i vjerovanjima ima stvari iz kršćanstva, židovstva, sabejstva, grčke filozofije, indijskih vjera, indijskog takozvanog zuhda. Jer mučenje duše i mučenje sebe je iz Indije, iz njihovi vjera, od budista i hindusa. A dobar dio, a dobar dio su izmišljotine iz glava samih ljudi sufizma. Da ovdje ne spominjemo ovaj koliko je tu bilo ubacivanih židova, kršćana i ostali, koji dođe i tvrdi za sebe da je, ne znam, derviš iz Rumelije i dođe u Bosnu. A ono židovi iz Soluna, na primjer. spominjali smo danas ovaj, eno, probadanje i rekli da to probadanje nije ništa drugo nego probadanje čovjeka u kome je džin. Jer oni čekaju dok uđe džin u čovjeka. I neće im ući nikad dok ne budu skroz novotarijom i grijesima i širkom, širkom učinili ono zbog čega će im ući džin. Pa kad počnu da uče ono Anwar al-Husayn gdje govore medad ja rufaj i ostale stvari širka, onda svakako da će doći. I svakako javlja se šejhu, šejh kaže, vidi koji je najbolje se unio u njega. Jer kada ulazi džin, ulazi u stanju velike sržbe, u stanju velikog straha, u stanju velikog gafleta, ova je u gafletu totalno ovaj se izgubio. Nama Kur'an naređuje da se abdestimo, je tako za namaz? Da se lijepo obučemo, namirišemo, da jezan bude, pa da se uvedemo sa dva rekiata, pa da i kamer, pa da se poredamo, pa da ima bude nas predvodi, da tako budemo svjesni, a ovdje, ha, na tara glavom lijevo i desno. U takvom stanju gafleta možemo ući čitava armada džina da on i ne osjeti. ima ovdje mnogo toga, ali tražite o tome, dalje je biće vam vrijednije. Jer kad kažeš ovo ima i skroz drugačije stvari. Da ne govori o njihovo vedanje vlija svakog čovjeka koji je. Recimo što se tiče Bedevije poznat na svom kraju. Bedevije je bio židovski špijun. On je ljude obilazio u džamijama, špionirao i jednom se pomokrio u džami nije došao, nije klanjao nego se pomokrio i oni su za njega tvrdili da je vlija jer on zna tajnu jer ovi ljudi koji tu i klanjaju su obični munafici, lažovi i tako dalje on klanja kod Kabe ovdje dao njima što im pripada a Audubillah novi naslov i ove habije. Vehabije ovo ime koriste ljudi koji ne pripadaju ehlu sunnetu wal džematu. Kao što su šije, sufije, židovi, kršćani, specijalnije od njih orientalisti, koji hoće da islama ne ima, ne mislim ovdje na, na sufije da misle da islama ne ima, da žele to, nego mislim na židove i kršene i orientaliste, pa ga prikazuju kao jedan skup sekti. Jer Ehli Sunnet ul je objasnio džehmije, sekta, Muštezile sekta, Haridžije sekta, Rafidije sekta. Šta je ostalo? E, i vi ste Vehabije, i vi ste svi sekta, nema islama, svi ste sekta. E kad ti za neko kaže da je Mu'tezila, zato što je njegova akida, akidatul etizal, što vjeruje ono što vjeruje Mu'tezila, a ne vjeruje ono što vjeruje Sunnetul Džemaat, kako će ti odgovoriti? Neće tražiti istinu da idete kroz dokaz, kroz Kur'an i sunne, nego i ti si vahabija. je tebi tako kad kažeš nekom da, da je ovo, kaže ti si vahabija. vežu za šejhul islama Muhammeda ibn Abdul Wahaba velikog učenjaka akide, fikha, hadisa, sire, i velikog muđahida. U njegovo vrijeme javni širk. Koga su činili pod znakom navoda muslimani, a u zagradi razne sekte derviša, vratio se bio u Meku i Medinu. A to je bilo obožavanje kaburova. Da'va. Da'va Abdul Wahaba bila je poziv u obožavanje Allaha jednog i jedinog. a ostavljanje obožavanja drugi i uvraćanje sunnetu a ostavljanje novotarija. u tome je mnogo ličio znači u svojoj davi u temhid i u sunnet je mnogo ličio na šejhu l'islama ibn Tejmiju i ibn Kajima l'đevziju ibn Kajima al-đevzije to je uznemirilo Sufije čije se carstvo protezalo kroz čitav umet nažalost ako pitaš za drviše svijeta kako je tako pogledaj im po svijetu turbeta to je ilaja koju oni redovno pjevaju E to je iz tog njihovog doba, njihovog carstva, braćo bravo. To je iz tog doba. Kolonializatori su ulazili i nametali svoje zakone. A narod su puštali da slobodno se prepusti metafizici. Slobodno nek oni gangule koliko god hoće u, u svojim, svojim kućama i svojim tekijama svojim džamijama. Tako da je sufizam uspavljivao ljude, odvodio od tevhida i od džihada i od šariata i od sunneta, a oni su radili ovamo šta su htjeli, udarali zakone kako su htjeli i cijepali islamski svijet kako su htjeli. Pa jedna od parola je ta izmišljeni hadis, vratili smo se iz, i on je upravo parola sufi, sufizma, vratili smo se iz velikog džihada u mali, znači, istjerivanje Engleza iz Egipta, iz Palestine, Francuza iz, iz eh, Libana, iz Alžira, to je mali džihad. A jedenje i pijenje čaja i baklave i nastađivanje zajedno sa, sa ženama i sa ljudima, sa njihovim derviškim mahalama i selima, to je veliki džihad. Tako da to možemo komodno smatrati unutarnjim frontom protiv Islama. I danas, braćo, kogod poziva u, u dervišluk, pustit će ga svak živ. Samo ko poziva u tevhid, ko poziva u džihad, ko poziva na sunnet, ko poziva se ostavi novotarija, ko poziva u al-vala u al-bara, toga vata i živa i mrtva. Po svaku cijenu ili živa ili mrtva. Zato danas kada se dešava recimo u Egiptu proslave neke sufijske na hevta dole za Huseina kod Huseinove džamije 30 kamiona policije sa štitovima čuvaju je, kore luduju tamo a kad u jednoj sunnijskoj džamiji je hutba ista ta policija ali radi da ne bi kakva reakcija od njih da se uguši a ovo je čuvanje da ne bi koji bradanja što god ovima prigovorio. Tako da se vidi otvoreno da i zato ćete vidjeti kako na zapadu i nama je naš profesor Resić Allah ga uputio i smilovo se i uprostio na svima govori kako se zapad najviše od islama interesuje za sufizam. kako <laughs> ne? A mi naivni mislimo to kod nas vrijedi Allah vrti se sufizma. I zato oni najviše štampaju knjiga o sufizmu i prikazuju sekte, ne znam, Ismailije, Ahmedije i ostale, prikazuju i kao opoziciju, one ljude koji su čeznu za islamom ashaba, a ovi koji provode šerijat, to su ti grubijani, pa su te sada sekte nešto pozitivno u islamu, a oni koji izdrže šerijata, oni su negativci. Molim Allaha da u svemu tome nam prikaže istinu istinom i da nam da da je slijedimo a zabludu zabludom i da, da, da, da, se, da je se sačuva. Tako sufije pište, a i ostali, jer rekli smo već ko od prilike, ko su prvi neprijatelji tevhida. Svakog ona, onoga ko poziva na ostavljanje širka i novotarija, novotarija prozivaju vehabijom toliko, braćo. Zakon Allah, hajr. الدين القويم ولتكن نحو العظيم تنحني كل الجباه عزمنا الأمود همة لا لا تلين جندنا كالأسود قوة ناصرين عزمنا كالفؤود همة لا لا تلين جندنا كالأسود الناصرين إخوتي هيا نقاتل جند طاغوت وباطل نشعل الكفر قنابل وليعش دين الإله إخوتي هيا نقاتل جند طاغوت وباطل نشعل الكفر قنابل وليعش دين الإله عزمنا كالفهود همة لا لا تلين جندنا كالأسود قوة ناصرين عزمنا كالبهوت همة لا لا تبين جندنا كالرسول قوة ناصرين إخوتي لا نستكين خوف سلطان اللعين دعوتي لا لن تلين وعلى باتجاه إخوتي لا نستكين خوف سلطان اللعين دعوتي لا لن تلين وعلى الحق اتجاهي عزمنا كالفهود همة لا لا تلين جندنا كالأسود قوة ناصرين عدونا كالبرود همة لا لا جندنا كالوسود قوة ناصرين أخوتي ذاك شهيد جنة الخلد يريد دربه صعب شديد أجره عند الإله إخوتي ذاك شهيد جنة الخلد يريد دربه صعب شديد أجره عند الإله عزمنا كالكهود همة لا لا تلي جندنا كالأسود قوة ناصرين حزمنا كالفهود همة لا لا تلين جندنا كالرسول قوة ناصرين اهتفوا الله أكبر صيحة الحق المؤزر هزت الكفر فأجبر عظموا هذا الإله اهتفوا الله أكبر صيحة الحق المؤزر هزت الكفر فأجبر عظموا هذا الإله عزمنا كالفهود همة لا لا تلي جندنا كالوسود قوة ناصري عزمنا كالفهود همة لا لا دليل جندنا كالأسود قوة الناصرين عزمنا كالفرود همة لا لا تدين جندنا كالأسود قوة الناصرين عزمنا كالفرود همة لا لدني جندنا كالأسود قوة ناصرين قوة ناصرين قوة ناصرين قوة ناصرين بعزم أجبنا المنادي عدنا نلبي نداء الجهاد هتفنا بعزم أجبنا المنادي عدنا نلبي نداء الجهاد هتفنا بعزم أجبنا المنادي عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي نداء الجهادي عدنا نلبي نداء الجهادي وسرنا جموعا لدحر العدا فصرنا نفوسا تهوى الردى وسرنا جموعا لدحر العدا فصرنا نفوسا تهوى الردى حملنا لواء بأسيافنا وكنا فداء بأرواحنا حملنا لواء بأسيافنا وكنا فداء بأرواحنا عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي نداء الجهاد هتفنا بعزم أجبنا المنادي عدنا نلبي نداء الجهاد هتفنا بعزم أجبنا المنادي عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي نداء الجهاد عدنا نلبي نداء الجهاد وباتت بلادي بأيدي اليهود وعادت تنادي أين الوعود وباتت فاتت بلادي بأيدي اليهود وعادت تنادي أين الوعود حملنا لواء بأسيافنا وكنا فداء بأرواحنا حملنا لواء بأسيافنا وكنا فداء بأرواحنا عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي نداء الجهاد هدفنا بعزم أجبنا المنادي عدنا نلبي نداء الجهاد هتفنا بعزم أجبنا المنادي عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي نداء الجهاد عدنا نلبي نداء الجهاد أنا أرضى بذل في هذا الزمان من بعد ما كنا جندا لا نهان أنا أرضى بذل في هذا الزمان من بعد ما كنا جندا لا نهان حملنا لواء بأسيافنا وكنا فداء بأرواحنا حملنا لواء بأسيافنا وكنا فداء بأرواحنا عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي نداء الجهاد هتفنا بعزم أجبنا المنادي عدنا نلبي نداء الجهاد هدفنا بعزم أجبنا المنادي عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي نداء الجهادي عدنا نلبي نداء الجهادي وما كان يثنينا عذاب القيود فالله غايتنا ويبقى الصمود وما كان يثنينا عذاب القيود فالله غايتنا ويبقى الصمود الورود حملنا لواء بأسيافنا وكنا فداء بأرواحنا حملنا بأسيافنا وكنا فداء بأرواحنا عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي نداء الجهاد هتفنا بعزم أجبنا المنادي عدنا نلبي نداء الجهاد هتفنا بعزم أجبنا المنادي عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي نداء الجهادي عدنا نلبي نداء الجهادي ونرفع رأسا بعزم جديد فلا يرتضي الذل إلا العبيد ونرفع رأسا بعزم جديد فلا يرتضي الذل إلا العبيد حملنا لواء بأسيافنا وكنا فداء بأرواحنا حملنا لواء بأسيافنا وكنا فداء بأرواحنا عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي نداء الجهاد هتفنا بعزم أجبنا المنادي عدنا نلبي نداء الجهاد هتفنا بعزم أجبنا المنادي عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي نداء الجهاد عدنا نلبي نداء الجهاد عدنا نلبي نداء الجهاد هتفنا بعزم أجبنا المنادي عدنا نلبي نداء الجهاد هتفنا بعزم أجبنا المنادي عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي نداء الجهاد عدنا نلبي نداء الجهاد عدنا نلبي نداء الجهاد قد عزمنا قد عزمنا قد عزمنا للجهاد وتحدنا وتحدنا واتحدنا للخطوب قد عزمنا قد عزمنا قد عزمنا للجهاد وتحدنا وتحدنا وتحدنا للخطوب نحن رهبان الليالي نحن فرسان الحروب نحن رهبان الليالي نحن فرسان الحروب قد عزمنا قد عزمنا قد واتحدنا واتحدنا واتحدنا للخطوب نحن رهبان الليالي نحن فرسان الحروب نحن رهبان الليالي نحن فرسان الحروب لا تقولوا درب صعب عذاب نحن أرخص من النفوس لا تقول له عذب نحن حطمنا الكؤوس لا تقول الدرب صعب نحن أرخص من النفوس لا تقول له عذب نحن حطمنا الكؤوس لا تقول الدرب صعب نحن أرخص من النفوس لا تقول له عذب نحن حطمنا الكؤوس قد علمنا للجهاد قد عزمنا قد عزمنا قد عزمنا للجهاد واتحدنا واتحدنا واتحدنا للخطوط نحن رهبان الليالي نحن فرسان الحروب نحن رهبان الليالي نحن فرسان الحروب يوم كان الناس فيهم شمعة الله منار كان في الناس سرور هديه يوت جهار يوم كان الناس فيهم شمعة الله منار كان في الناس سرور هديه يوت جهار يوم كان الناس فيهم شمعة الله منار كان في الناس سرور هديه قد عدمنا للجهاد قد عدمنا قد عدمنا قد عدمنا للجهاد واتحدنا واتحدنا واتحدنا للخطوب نحن رهبان الليالي نحن فرسان الحروب نحن رهبان الليالي نحن فرسان الحروب يوم أن كنا دربنا درب الجهاد يومها كنا جنودا لا نبالي بالأعاد يوم أن كنا أسودا دربنا درب الجهاد يومها كنا جنودا لا نبالي بالأعاد يوم أن كنا أسودا دربنا درب الجهاد يومها كنا جنودا لا نبالي بالأعاد قد عزمنا للجهاد قد عزمنا قد عزمنا قد عزمنا للجهاد واتحدنا واتحدنا واتحدنا للخطوب نحن رهبان الليالي نحن فرسان الحروب نحن رهبان الليالي نحن فرسان الحروب كان في القلب يقينا أن نصر الله آت أن نصر الله فتح إن حيينا بالثبات كان في القلب يقينا أن نصر الله آت أن نصر الله فتح إن حيينا بالثبات كان في القلب يقينا أن نصر الله آت أن نصر الله فتح إن حيينا بالثبات قد عزمنا للجهاد قد عزمنا قد عزمنا قد عزمنا للجهاد وتحدنا وتحدنا وتحدنا للخطوط نحن رهبان الليالي نحن فرسان الحروب نحن رهبان الليالي نحن فرسان الحروب في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فضع الكون ولم من تراتيل الدعاء في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء خضع الكون ولهب تراتيل الدعاء في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء خضع الكون ولهب من تراتيل الدعاء قد عزمنا للجهاد قد عزمنا قد عزمنا قد عزمنا للجهاد الجهاد واتحدنا واتحدنا واتحدنا للخطوب نحن رهبان الليالي نحن فرسان الحروب نحن رهبان الليالي نحن فرسان الحروب يا يمهات الرشاش طلبة الجن من الصبح ماشي يمه ويا يمهات الرشاش طلبة الجن من الصبح ماشي قالت المصوب على الحراشي قلت لها مصوب انصر هدينا يمه ويا يمه هات الرشاشي طلبة الجن من الصبح ماشي قالت لمصوب على الحراشي قلت لها مصوب انصر هدينا يمه ويا يمه هات الرصاصي عبي للباغة لا طخ العاصي يما ويا يما هات الرصاصي حبي للباغة لا طخ العاصي ولا ضرب يا يمه ضرب القناصي راسه يا يمه مع العيونا راسه يا يمه مع يما يمه يا يمه هات الرشاشي طلبت الجنة من الصبح ماشي قالت لي مصوب على لحراشي قلت لها مصوب انصر هدينا ويمه ويا يمه هات الرشاشي طلبت الجن من الصبح ماشي قالت المصوب على الحراشي قلت لها مصوب انصر هدينا ويما ويا يمه محل الكتيوشة على ظهر المسلم بدل الخرطوشة يما ويا يمه محل الكتيوشة على ظهر المسلم بدل الخرطوشة قالت لي يما لا تعمل طوشة قلت قلت لها عامل والدايم الله قلت لها عامل والدايم الله يمه ويا يمه هات الرشاشي طلبت الجنة من الصبح ماشي قالت المصوب على الحراشي قلت لا مصوب انصر هدينا يمه ويا يمه هات الرشاشي طلبت الجنة من الصبح ماشي قالت لي مصوب على الحراشي قلت لها مصوب انصر هدينا ويمه ويا يمه لا تقولي ولادي يرزقهم الله بعد الممات يمه ويا يمه لا تقولي ولادي يرزقهم الله بعد الممات لا تقولي يمه زوجتك بتنادي الحوري في الجنة لجل الشهيد الحوري في الجنة لجل الشهيد يمه ويا يمه هاجر الرشاشي طلب الجنة من الصبح ماشي قالت المصوب على لحراشي قلت لها مصوب انصر هدينا يمه ويا يمه هات الرشاشي طلبت الجنة من الصبح ماشي قالت المصوب على لحراشي قلت لها مصوب انصر هدينا يا أبا عبد الرحمن اهدأ إن خالدا قد قتل في سبيل الله ومات شهيدا إن شاء الله فهيا هيا احذر فالعدو قد زغردي يا سماء